الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله Klanjanje moje, obredi moji, moja, doista su posvećeni Allahu gospodaru svijeta. خانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح خانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح توبة منه نصوح كيف إفلاح قلوب إنما هن قروح أحسن أمسنا الله بنا أن الخطايا لتفوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح أحسن الله بنا أن يا ابن مويا my sister rekla je da nema više para. Počeo joj je udarati, a zatim je uzeo nož i izbuo tijelo moje majke. Ubio je moj babu, moju dragu majku. Eto kako smo ja i moj mlađi brat. Iz onako lijepog ambijenta u kojem smo živjeli dospjeli u dom za nezbrinutu djecu. alkohol i droga. Ruske na život. Ubisli mi babu i majku, a ja i moj brat ostati siroča. جاسدا ما فيه روح جاسدا ما فيه روح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح لمن الدنيا غبوك لمن الدنيا صبوح كل نطاح من الزاهر له يوم نطوح لمن الدنيا غبوك لمن الدنيا صبوح كل نطاح من الزاهر له يوم نطوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر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 Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeka odlikovao razumom kojim se razlikuje od životinja. Razumom razlikuje dobro od zla i korisno od svetu, a kada izgubi pamet, a kada izgubi taj razum kojim se odlikuje od životinja, on se izjednači sa životinjom, pa čak je životinja u boljem stanju od njega, jer je ona opet od koristi, a insan je samo na teratu drugima. I od njega nema apsolutno nikakve koristi. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji da shvati kao stoka su oni, pa čak su još dalje puta pravog skrenuli. Zabranio je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala korištenje onoga što narušava razum i propisao je odgovarajuću kaznu za prekršioca. Razum je jedno od pet nužnosti koje je obavezno čuvati i u tome su složni svi objavljeni šerijati, jer je u čuvanju razuma čuvanje dobrobiti čovječanstva, a u njegovom rušenju je rušenje dobrobiti čovječanstva. Onaj ko izgubi pamet, prije svega štetu nanosi sebi, a zatim svojoj porodici, da bi na kraju bio na šteti i čitavom društvu. Onaj ko izgubi pamet, on je prije svega na šteti samom sebi, zatim svojoj porodici, a zatim i društvu. Toga čak može dovesti do toga da pored kvarenja ahlaka naruši sigurnost u društvu, pa čak da to prouzrokuje i njegovo stradanje. Poslušajmo cijenjena braćo kazivanje o mladiću koji je u ranom djetinjstvu ostao bez babe. Majka ga je školovala i brigu o njemu brinula. Ali loše društvo u koje je pao ponudi mu drogu i alkohol. Krio je to od svoje majke. Majčinska briga i ljubav prema njemu nije je njavala, iako je on stasao u mladića i odraslu osobu. Jedne noći u kasne sate primijeti majcisa kako kod njenog cimčića u sobi gori svjetlo. Majcinska briga, da ga što god ne muči, da nije bolestan. Zašto li ne spava? draga majčica, otvori vrata sobe u kojoj boravi njen sin. Zastrašujući prizor. Šprica je u ruci njenog sina. Droga. Skočio je i nasrnuo na svoju majku. Na majčicu koja ga je nosila devet mjeseci. Čije zdravlje je trpilo. Nasrnuo je na svoju majčicu koja noći i noći nije prespavala radi njega. Nasrnuo je na majčicu koja je bolovala za njim, brigu brinula i pomagala mu. Pomagala mu je u školovanju. Jedna majčica je pobjegla u svoju sobu. Nakon nekog vremena ovaj zlikovac ili drogeraš otvori vrata sobe u kojoj je bila njegova uplakana majka. U njegovim očima se mogla primijetiti zločinačka namjera. Napade sin na svoju majku. Napade sin na svoju dragu majčicu, imajući namjeru da je siluje. Jedna majčica je nekako uspjela da mu se odupre i da pobjegne svojoj kćerci koja je bila udata. Ispričala je svojoj kćerci. Šta se dogodilo? Ne smije se vratiti u svoju kuću, niti smije stanovati sa svojim sinom. Nakon mjesec dana majka je zatražila od svoje kćerke da ide sa njom, da provjere šta se desilo sa njenim sinom. S njima je krenula i unuka Majka se potajno ponadala i pomišala je da je njen sin gotov. Da je rasprodao kućne stvari, uništio kuću i da mu se nešto dogodilo. Ušle su u kuću. Nikog u kući nisu zatekle. Nakon nekog vremena pomoli se sinu. Pomoli se tragičar. Ovog puta ovaj veliki zločinac nasrnuo je na svoju maloljetnu sestrišnu. U kući je nastala vriska i sanje. Pokušavala su jadna majka i njena kćerka da ga spriječi, ali u tome nisu uspjevale. Pošto ga nisu mogle spriječiti, jadna majčica je ustala otrčala u kuhinju i uzela kuhinski nož i nekoliko puta je probala sveđa tijelo svoga sina. Gledala je u mrtvo tijelo sina svoga i govorila plačnim glasom. Nikad nisam pomišljala da ću ja biti ta koja će okončati njegov život. Majka i majka, Majka nosi i njeno zdravlje trpi. Hrani i brine se. Ostavila je za sobom noći i noći neprespavane. Raduje se kad se i ti raduješ. Tuguje kad i ti tuguješ. Zar nisi vidio majku koja proljeva suze od radosti kada je srela svoga sina kojeg su židovi ili čiputi pustili na slobodu. Zar nisi cijenjeni, brate, mogao vidjeti majku koja se objesila svome sinu oko vrata? Ljubi ga. I od radosti ne želi da ga pusti. To bi cijenjeni, brate, uradila i tvoja i moja majka. Zar ćeš na njeno dobročinstvo uzvratiti neposlušnošću i lošim djelima? Naša majka trpila je mnogo što šta. Čak je i bolovala za nama. A mi kada smo odrasli i kada je potrebna naša usluga našim roditeljima, okrećemo glavu od njih i ne pomažemo ih. توبة منه نصوح توبة منه نصوح كيف إفلاح قلوب إنما هن قروح أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح كيف إصلاح قلوبهم إنما هن قروح أحسن الله بنا أن الخطايا لتفوح فإذا المستر منا بين ثوبيه فضوح فإذا المستر منا بين ثوبيه فضوح بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر صدوح كم رأينا kaže jedna djevojčica pripovjedajući ono što se desilo s njenom majkom i s njenim babom. Živjeli smo ugodnim i lijepim životom. Slagali se lijepo. Išla sam u školu i bila primjerna učenica. Svi smo se zajedno radovali i veselili i izlazili čak u šetnju. Svedat babo nije počeo konzumirati alkohol i opojna sredstva dok nije počeo konzumirati drogu. Tročio je sve što je zarađivao, udarao je moju majčicu ni krivu, ni dužnu. Ali vrhunac svega toga se desio onoga dana kada je moj babo došao kući i zatražio pare od moje majčice. Jedna moja majčica rekla je da nema više para. Počeo ju je udarati, a zatim je uzeo nož i izbuo tijelo moje majke. Ubio je moj babu, moju dragu majčicu. Eto kako smo ja i moj mlađi brat. Iz onako lijepog ambijenta u kojem smo živjeli dospjeli u dom za nezbrinutu djecu. Alkohol i droga srušiše naš život. Ubiše mi babu i majku, a ja i moj brat ostasu siročaci. šta misliš čovječe? Ako i ti posegneš za nečim sličnim, zbog čašice alkohola koju ćeš popiti, šta misliš ako posegneš za nečim sličnim, zbog lošeg društva u kojem se nalaziš? Šta misliš ako naneseš štetu svojoj majici ili svome babi? Šta misliš ako zasvi ili tvoj sinčić ili tvoja kćerkica. Šta misliš ako naneseš štetu svojoj supruzi? Ako naneseš štetu s majici svoje djece koja te služi i sluša, koja ti je rodila djecu, o Allahu robe, okani se lošeg društva, čvrsto se prihvati Allahove vjere i drži se dobrog društva. Budi u društvu onih koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, a bježi od pokvarenjaka. Od pokvarenjaka nemaš nikakve fajde i nikakve koristi. Samo ti mogu nanijeti štetu i ti možeš zajedno sa njima nanijeti štetu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لدواعي الخير والشر دنو ونزوح خانك الطرف طموح أيها القلب جموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح توبة منه نصوح كيف إفلاح قلوب إنما هن قروح أحسن كفنا الله بنا أن الخطايا لتفوح كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح متعنا الله بنا أن الخطايا لتفوح فإذا المستر منا بين ثوبين فضوح فإذا المستر منا بين ثوبين فضوح بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر صدوح كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صائح الدهر صدوح موت بعض الناس في الأرض على البعض فتوح لا يصير المرء يوما جاسدا ما فيه روح جاسدا ما فيه روح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح لمن الدنيا غبوق لمن الدنيا صبوح كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح لي بني الدنيا غبوق لي بني الدنيا صبوح كل نطاح من الدهر له يوم نطوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست لست بالباق ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباق ولو عمرت طال كالطرف طموح أيها القلب الجموح لي دواعي الخير والشر دنو ونزوح خانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح Neprijatelji Islama u najnovije doba koriste najopasnija moguća sredstva za uništavanje muslimana i za borbu protiv njih. od najopasnijih i najpoganijih sredstava kojima se bore protiv islama i muslimana u današnje vrijeme jesu opojena sredstva i droge. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala La ja'lunekum habala Waddu ma anittum Kad badatil bagba'u min afwahihim Wama tuhfi suduruhum akbar Jer drugi vam propast želi Jedva čekaju da muka dopadnete Mržnja izbija iz usta njihovi, dok je ono što prsa njihova kriju daleko teže i veće od toga. Islamski učenjaci, rahimahumullahu ta'ala, su spomenuli 120 štetnih posljedica od drogi. 120 štetnosti od same drogi. Zamislite, i čovjek sam svjesno unosi u svoju utrobu ono što će možda prouzrokovati kod njega 120 štetnih posljedica. Vala haula vala kuvata illa billah. Čovjek bježi od jedne šteti. A da ne govorimo o čovjeku koji bi trebao da bježi od 120 štetnih posljedica koje može da mu nanese droga. Poslušajmo samo neke od štetnosti koje nanosi droga. Droga prouzrokuje zaborav na Allaha subhanahu wa ta'ala. Svaku od ovih štetnosti koju spomenemo bila bi dovoljna sama za sebe, da nema drugi. Prva od njih je što čovjek zaboravlja da treba da se sjeća uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Na drugom mjestu je što droga uništava stivku čovjeka. Jer kada se čovjek ne stidi, onda nema za njeg pravila, niti ima granica, niti ima morala. Ona prouzrokuje ostavljanje namaza i prouzrokuje padanje u ostale vrste harama. Što se tiče štetnosti, da nema druge osim ovih što smo spomenuli, bilo bi i previše. Ali ona ostavlja i druge negativne posljedice po čovjeka, pa tako uništava njegov razum. Pravi mu tjeskobu u njegovim prsima, zatim prouzrokuje brigu i sumnju, te prouzrokuje kod njega ludilo. Da nema drugih štetnosti od ovih koje smo spomenuli, pa vjeruj mi ne bi ni trebalo biti. Ni ne treba ti veći musibet od toga da postaneš lud nakon što si bio pametan. Ne treba ti veći musibet da zaboraviš svoga gospodara nakon što si ga se sjećao. Ne treba ti veći musibet, ali pogledajte kako. Neprijatelji Islama neumorno i danonoćno razrađuju planove kako uništiti islam i muslimane. Pa su onda došli na jednu lijepu ideju. Pošto mi muslimane, kako to oni sami kažu, ne možemo poraziti na vojnom polju, onda ćemo ih poraziti moralno i intelektualno. Odvojit ćemo ih od vjere, pa kada ih uspijemo odvojiti od vjere, onda ćemo raditi od njih šta mi želimo. Kaže jedan kršćanski misionar, moramo osnivati škole na ateističkoj osnovi. Pogledajte, Ukaže sam kršćanin, moramo osnivati škole na ateističkoj osnovi. Moramo kazati ljudima da je čovjek nastao od majmuna. Kada majmun shvati da je čovjek nastao od majmuna, onda ćemo mi njemu lahko razum pomutiti. A o tome smo govorili prošli put, da čovjek nije nastao od majmuna, kao što to smatraju neki majmuni. Kada mu Allahu ta'ala. Kada uvijede čovjeka da je nastao od majmuna, onda mogu da radi od njega šta oni hoće. Kaže, jer veliki broj muslimana, nakon što su prošli kroz ovakve ateističke škole, napustili su svoju vjeru i ne samo to, nego su postali žestoki neprijatelji Islama i muslimana. Vela havla vela kuvvete illa billah. يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي Zar musliman, nakon što je prošao kroz ateističku školu, nije mogao da shvati da su mu pomutili razum? Zar nije mogao da shvati da su ga uništili, da su njegovo razmišljanje oštetili? Zar ne treba da se vrati svome gospodaru i da otvori oči kao ono mače kada tek dođe na svijet? Prođe nekoliko dana dok progleda, i onaj čovjek koji je prošao kroz takav sistem školovanja treba da otvori oči, jer u istinu nanijeli su mu veliku štetu. Nanijeli su mu štetu, pomutili razum, sada treba da se osvijesti i da krene putem kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kada uspiju čovjeka odvojiti od vjere, kada uspiju čovjeka odvojiti od Allahove knjige Kur'ana, oni su uspjeli jednost a to je uspjeli su dobiti čovjeka ili profil čovjeka koji više nema granica u svome životu. Mi se čudimo kako taj i taj čovjek može uraditi to i to. Je li on imao imalo morala? Zapamtite pravilo. Za onoga ko nema vjeri, za onoga ko ne poznaje granice šarijata, nema pravila. Za njega je zabranjeno ono do čega on ne može doći rukom. Samo je to za njega zabranjeno. A sve ono do čega može doći rukom i svu štetu koju može nanijeti umetu da bi ostvario svoje ciljeve, on će sve iskoristiti da bi ostvario svoje ciljeve. Jer ne poznaje granice šarija. Kao što to neprijatelji priznaju, kako li je ova vjera islam čudna? A što je vjera islam čudna? Mi potrošili milijarde dolara da zabranimo ljudima alkohol, a pa oni pročitali u knjizi koju im je Allah Đelešanu objavio da je alkohol zabranjen i oni odmah ostavili alkohol. Oni se jadnici sturiše da zabrane alkohol, da poprave svoja društva, ali to nisu u stanju uraditi. Ali čovjek koji poznaje granice šerijata, on će to ostaviti radi Allaha Đelešanu i ne treba mu nikakvo prisiljavanje za to ostaviti. Uspjeli su odvojiti čovjeka od telšida, Platirati mu alkohol i drogu, plasirati prostituciju, radi na uništavanju muslimana fizički, moralno i intelektualno, uspjeli su jednom riječju razbiti islamsko bratstvo. O tugo moja, o žalosti moja, o ummete Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kada ćemo se vratiti istinskim principima s kojima je poslao Allah subhanahu wa ta'ala Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zapamtimo nema izlaska iz ponora sve dok se ne vratimo čistim islamskim principima s kojima je došao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ne smijemo razumijevati vjeru onako kao što su nam to platirali orientalisti. Oni koji izučavaju islam s ciljem njegovog uništenja ne smijemo razumijevati islam kako ga razumijevaju neprijatelji islama. Zapamtimo, islam moramo razumjeti onako kao što su ga razumijele prve generacije. Sve dok ga ne budemo tako razumjeli, mi smo ga razumjeli ispravno. A ako ne budemo na onome na čemu je bio Rasulullah sallallahu alaihi wa na čemu je bila najodabranija generacija, onda zapamtimo, sigurno nećemo uspjeti ni u svome životu na ovom svijetu, a da ne govorimo o tome što čeka nesrećnike na ahiretu. Je li moguće da muslimani vrate svoj ponos? Pogledajte šta kažu pogani nevjernici. Šta kaže jedan pogani nevjernik? da mu ne spominjem ime sa ovog časnog mjesta, muslimani mogu proširiti svoju civilizaciju u svijet. Ponovo istom brzinom kao što su to proširili i prvi put. Ali time da se vrate svom moralu i karakteru. Jedini način. I on kaže, potvrđuje riječ imam i Malika, rahmehullahu ta'ala, da se ne može popraviti zadnji kraj ovoga ummeta, da se ne može popraviti stanje u ovom ummetu, osim kako je popravljeno prvi puta. I on kaže, mogu muslimani vratiti svoj ponos, ali kada? Kada se vrate svome moralu i svome karakteru. Kada ne budu slijedili nevjernike, kada se ne budu povodili za onima koji kreiraju pod navodnim znacima modu u današnje vrijeme. Kažu oni koji kreiraju modu, ovo je poruka za one koji slijede trend modi. Moda kaže nije umjetnost, nego je to biznis. Oni prave modu, igraju sa svojom pameću, a oni ostvaruju svoje ciljeve. On je ostvario svoj cilj na dva načina. Prije svega, ostvario je materijalnu dobit utrošivši manje platna, a dobivši veći imetak. A s druge strane, pomutio je tvoj razum i udaljio te od vjere. Uništio ti dunjaluk, a šta te tek čeka na ahiretu? O Allahu robe, o ti kojega je Allah mu odlikovao nad životinjama razumom. Zar nećeš sjesti i razmisliti kada me moj gospodar odlikovao razumom? Zašto ne i ne razmislim? Pa se ne vratim svome gospodaru sa suzom pokajnicom, sa istinskom teubom Allahu subhanahu wa ta'ala da se više nikada neću vratiti tim porosima i tim grijesima. Dragi i cijenjeni roditelji, poslušajte šta je uradio mladić od svojih roditelja. Ovo se cijenjena braćo desilo u našoj Bosni. Ovo se desilo u našoj Bosni. Gdje mladić kojim su uspjeli da pomute razum, stupio je u vezu sa jednom kršćankom. Pa su jadni roditelji željeli mu dobro, putavali ga od te njegove nakane da s njom stupi u brak. Pa je on jednog dana za nagradu svojim roditeljima izvadio kuhinski nož i zatvo svoga babu i svoju majku, zatim kupio ružu i otišao na susret sa svojom djevojkom. Wala haura wala kuvvete illa billah. Kada bi roditelji samo poveli računa o tome da svoju djecu odgajaju na islamskim principima, da ih odgajaju na temeljima na kojima će oni poštovati i cijeniti svoje roditelje, kada bi samo Bog odgajali na principima na kojima je bio Resul sallallahu alaihi wa sallam i prve generacije zasigurno ne bi doživjeli ono što doživljavaju danas. Jeste li ikada pročitali? Jeste li ikada čuli da je neko od sinova ashaba radijallahu anhum došao i ubio tvoga babu? Vidjeli ste i možete samo čuti i možete samo pročitati kako taj sin cijeni i poštuje svoga roditelja. Možete samo pročitati kako taj sin ne želi da jede iz iste posude sa svojim roditeljem, kako ne bi kojim slučajem uzeo zalogaj koji je pomislio da uzme njegovu babu i njegova majka. Možete pročitati samo najplemenitije osobine i najbolje karakteristike kako djeca poštuju i cijene svoje roditelje. Nećete u tiri ili životopisu prije svega Rasula sallallahu alaihi wa sallam, a zatim i odabrane generacije pročitati osim ono što je plemenito i moralno. Ali kada ljudi odu od Allahove vjere, onda posežu za raznim vrstama nemorala, a taj nemoral se zna završiti i samim ubistvom. خانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح غفرانك الطرف طموح أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنو ونزوح هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح هل لمطلوب بذنب Koliko li je samo mladića upropastilo svoju budućnost zbog droge, prostitucije, alkohola i ostalih nemoralnih radnji i činova u današnje vrijeme. Koliko li je samo djevojaka upropastilo svoju svijetlu budućnost zbog prostitucije, zbog bluda, zbog čaše alkohola, zbog droge, zbog lošeg društva, zbog dozvole roditelja da ide i radi šta ona hoće i da se vraća kad ona hoće. Koliko li su samo roditelji izgubili osjećaja za poštivanje i cijenjenje svoje djece, pa su im dozvolili ono što je zabranjeno, da bi i oni učestvovali u rušenju časti svoje djece. Koliko li je samo roditelja nastradalo od svoje djece? Koliko li je samo djece nastradalo od svojih roditelja? Koliko li je supruga nastradalo od svojih muževa? A koliko je muževa nastradalo od svojih supruga? Slučaj koji se desio isto tako u našoj Bosni. Desio se za vrijeme bivše Jugoslavije, gdje je čovjek došao u svojoj kući, uzeo nož i zaklao četiri svoje kćerke i ubio svog sina koji je imao svega nekoliko mjeseci i ubio svoju suprugu zbog toga što su mu pomutili razum pa je stupio u vezu sa kršćankom zbog koje je on poklo i ubio čitavu svoju porodicu أسدا ما فيه روح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح بين عيني كل حي عالم الموت يلوح كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح لبني الدنيا غبوق لبني الدنيا صبوح كلنا الطاح من الدهر له يوم نطوح بني الدنيا ربوق لي بني الدنيا قبوح كل نطاح من الدار له يوم نطوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي Poslušajte samo šta može da uradi sve čovjek kome je oduzeta pamet. Jedna žena je došla da se porodi u bolnicu. Doktor je primijetio da nešto nije u redu sa njom. Vidi da živi u velikom stresu. Nije ni pitao gdje ti je muž, zašto si u stresu, možda malo strah od porođaja, pa se jadni doktor nije plano ni zapiskivao. Međutim, došlo je dijete svijet, zdravo čitavo, ali njegova majka sva strešena i danonoćno sjedi i plače. Pa je to doktoru postalo malo sumnjivo. Pa je htio da obavi razgovor s njom. Upitao je, zašto plačeš dijete došlo zdravo čitavo nasije. Nema razloga da plaćeš, trebaš da se veseliš. Ona od bola nije mogla da priča sa njim. Kada je došao dan u kojem je trebala da iziđe iz bolnice, došao je doktor i rekao joj da obavijesti svoga muža da dođe po nju. Ona je tek onda počela da plaće, počela da vrišti, pa je doktor sada upitao Šta se tu s tobom dešava? Zašto si tako strešena? Zbog čega te zadesilo takvo stanje? Ona je onda plačnim glasom, sva strešena, pokidanog srca, kazala, otac ovoga djeteta je i moj otac. Vala haula vala kuvvete illa billah. Otac silovao svoju kćerku, od koje je dobio dijete. Sve zbog toga što su pomutili razum. Sve zbog toga što su ljude odvojili od vjere. Poručujem i tim roditeljima da povedu računa o sebi i svojim porodicama يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب أمنيت عمري حربا مع الهوى والكحوب أثنيت عمري حربا مع الهوى والخطوب مع الهوى والخطوب لقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي فقد خسرت شبابي كما خسرت حروبي وقد ضللت طريقي وضللتني دروبي جلبت عودي لرشد أنا الأوان فتوبي يا نفس عودي لرشد أنا الأوان فتوبي أنا الأوان فتوبي آتي لله داع لربك فاستجيب Cijenjena i poštovana braćo, čuli smo koliku štetu po čovjeka imaju opojna sredstva, na čijem telu je droga. Nakon toga dolazi alkohol koji nosi sa sobom svoje nedaće. Neprijatelji Islama su muslimanima u današnje vrijeme plasirali sljedeći. Odvojili su muslimane od njihove vjere, plasirali su im drogu, plasirali su im alkohol, plasirali su im prostituciju, plasirali su im ove serije katalahum Allahu ta'ala na televiziji da odvajaju ljude od Allahove knjige i sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Kaže jedan kršćanski misionar petinu muslimana trebamo izbrisati sa lica zemlje a one ostale trebamo zaposliti šeškim fizičkim poslovima kako ne bi imali vremena da razmišljaju. Ocijenjena braćo, da li je uistinu došlo vrijeme da se osvijestimo i vratimo kuransko-hadijskim principima i da organizujemo svoj život i život svojih porodica na čistim i zdravim temeljima. Bez čistih i zdravih temelja, zapamtite, treću nećemo moći naći u životu na ovom svijetu, Bojimo se uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Čuvajmo sebe i svoje porodice od džahannamske vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Odgajajmo prije svega sebe, a zatim i svoje porodice na ispravnim temeljima kako bi osjetili sreću u životu na ovom svijetu i kako bi zaradili nagradu koju je Allah Đelešanuhu pripremio za svoje pokorne robove na ahiratu. لمن طلل أسائله عقلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله لمن طلل أسائله معطلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله وكنت أراه مأهولا ولكن باد آهله وكل الاعتساف الدهر معرضة مقاتله وما من مسلك إلا وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه وينضل من يناضله ينازل من يهم به وأحيانا يقاتله وأحيانا يؤثر يستغفره وثارات يعاجله